Agar duoilar, ya'ni iymoniylar bo'lmasa. Agar kishida, insonda iymon sifati bo'lmasa, u hech qanday mo'tabar kishi emas. odamlar o'rtasida e'tiborli bo'lgan bo'lsa, u Allohning huzurida mutlaqo e'tiborga kirmaydi. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar, qanday soxta obro'larni xalqlar o'rtasida topgan bo'lishligidan qat'iy nazar. Demak, Alloh subhanahu va taoloning huzurida insonlarning e'tibori iymon bilan Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula du'aukum. Hamma mufassirlar laula du'aukumni laula imanukumga tafsir qilishganlar. Demak, biz uchun aziz bo'lgan iymon sifatiga ega bo'lmoqligimiz kerak. Va shu iymonimizni ziyoda qilmoqligimiz kerak. Va shu iymonning halovatini tatimoqligimiz kerak. Hayotda ko'p narsalarning halovat, ya'ni lazzatini tatib ko'rganmiz. Lekin iymonning ham halovati bor. Bu halovatini tatimoqlik kerak. Rum hukmdori Herakl Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlarini eshitgandan keyin o'zining viloyatiga Makka mukarramadan savdogarlar jamoasi kelganligini eshitib, ularni o'zining huzuriga chaqirtirdi. Bu savdogarlar jamoasini ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qarindosh bo'lib, ya'ni qorindosh bo'lib, nasabda qarindosh bo'lib, ammo maslakda ashaddiy dushman bo'lgan Abu Sufyan bor edi. Abu Sufyan boshchiligidagi savdogarlar jamoasini Rum hukmdori Herakl chaqirtirdi va shu payg'ambarlikni da'vo qilayotgan kishiga nasabda qarindosh kim deb tarjimoni vositasi bilan so'radi. Shunda Abu Sufyonni ko'rsatishdi. Abu Sufyonni o'zining eng oldiga yaqinroq o'tkazishlikni talab qildi va qolgan savdogarlar jamoasini ketma-ket o'tkazdi. Bir-biriga qarab turib o'tkazishlikdan man qildi. Va tarjimoniga aytdiki, men bu kishidan, ya'ni nasabda shu payg'ambarligini da'vo qilayotgan kishi bilan yaqin bo'lgan bu kishidan bir necha savol so'rayman. Agar bu savolimga to'g'ri javob bermasa, orqadagi kishilar buni yolg'on gapirayotganligi bilan meni ogohlantirsin dedi. Abu Sufyon bir-biriga qarab o'tkizmasligidan asl maqsadi ishora qilib yolg'on gapirishlikka imkoniyat topmasligi uchun o'tkizgan edi. Shunda 10 ta o'zining mashhur savolini bergan. Shu savollar ichida abu sufyan aytadiki agar shu muhammadga yolg'on gapirishlikni iloji bo'lganda tuhmat qilishim iloji bo'lganda qilardim shu yerda lekin bir viloyatning hukmdorini oldida yolg'onchi degan nom bilan chiqib ketishlikdan uyalganimdan rost gapirishlikka majbur bo'ldim deydi iymon keltirgandan keyin bu hikoyani o'zi rivoyat qilib aytib beradi Shundagi savollardan bittasi hal yartaddu ahadun minhum haqfatan lidinihi. Bu payg'ambarlikni da'vo qilgan kishiga ergashgan odamlardan birortasi bu kishini dinini yomon ko'rib tashlab ketyaptimi, qaytib ketyaptimi, yo'qmi deb so'radi. Abu Sufyon yo'q dedi. shunda vakazalika bashashatul iymon ida dakhalatil qulub dedi iymonning bashoshati nuri qalblarga kirganda u butun bir lazzat topadiki dunyoni hamma lazzati bilan bu odamni aldab bo'lmaydi va dunyoning har qanday azobi uqubati bilan bu iymon nuri va iymon halovati qalbiga kirgan odamni aldab bo'lmaydi deb ashaddiy dinsiz bo'lgan ya'ni islom dinisiz bo'lgan hiraql ham bildi demak iymon bashoshat nuri va halovati qaysi bir kishining qalbiga kirsa har qanday azobu uqubat bilan har qanday aldov soxtaliklar bilan bu dindan chiqarib bo'lmaydi birodarlar mana bu narsani dindorlar bilmasa ham dinsizlar yaxshi biladi shuning uchun asosiy islomning sahih islomni insonlarning qalbiga kirishligiga nihoyat darajada bor kuchi bilan qarshilik qiladi va insonlar fikri bilan payg'ambarlar fikri olib kelingan yo'l bilan aralashma omiqta yo'l bilan musulmon bo'lib yashashligini orzu qiladi bu qachon islom mag'lubiyatga uchragan islom odamlar tarafidan islomga o'zining fikrlarini noqis fikrlari olib kirilgan kundan boshlab islom inqirozga uchragan shuning uchun biz islom Alloh rasuli tarafidan rasul sallallohu alayhi va sallam faqat Allohning elchisi u va ma muhammadun illa rasul muhammad alayhisalom faqat Alloh tomonidan elchi xolos boshqa tabiatlarda bashariy tabiatdir Alloh bilan insonlar o'rtasida elchidir u kishi biror bir islomning bir narsasiga xiyonat qilmagan holatda to'liq islomni yetkazib keldilar Kimda kim Rasul sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga yaxshi niyat bilan, takror aytamiz, yaxshi niyat bilan biror narsani olib kelsa u Muhammad alayhisalomning olib kelgan yo'lini noqis deb e'tiqod qilishlikdan boshqa emas, na'uzubillah. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bid'at haqida qattiq gapirdilar. Eng olamdagi narsaning yomoni eng yomonini zino yo boshqa tash yo o'g'rilik yoinki boshqa bir yo'l to'sarlik boshqa gunohlardan ham olamdagi narsalarning eng yomoni shariat niyat shariatga olib kirilingan yangi narsalar dedilar odamlar tarafidan olib kirgan narsa eng yomon narsa dedilar va har bir olib kirilingan narsa bid'atdir bid'at zalolatdir har bir zalolat jahannam o'tiga olib boradi dedilar shuning uchun biz nima uchun shunday biz shuni tushunmoqligimiz kerakki shariat shariatga qarshi bo'lishligi bilan inshaalloh rivojlanadi shariatga qarshi bu makkor dushman shariatga o'zining tarafidan odamlar tarafidan bo'lgan narsani olib kirishlik bilan shariatning shaffoflik nurini yo'qotadi va shu bilan odamlar bu shariatni degi nuqsonni ko'ra boshlashadilar ya'ni odamlar tarafidan qo'shilgan shariatni olloh tarafidan kelgan shariat olloh tarafidan jo'natilingan islom insonlarni yaratgan zot tarafidan kelganligi uchun insonlarga shunday muvofiq yengil muloyim bo'lib keladida hamma odam bu sof islomni eshitganda qabul qilib ketaveradi ana shu qabul bo'lishligi islom dushmanlari uchun xatardir birodarlar shuning uchun islomni odamlar tarafidan takror aytamiz yaxshi niyat bilan olib kirilingan narsalar mana shu narsalar bidatdir birodarlar insonlar shariatga yaxshi niyat bilan olib kirishlik bilan xato qilishadi Din ergashmoqlikdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik dindir. Ixtiro qilishlik dinda mutlaqo mumkin emasdir. Ixtiro maydoni moddiy olamdir. Har qancha sizdagi ixtiro qilishlikka Alloh subhanahu va taolo moddiy olamni bizga yaratib berdiki, bu ming afsuslar bo'lsinki, musulmonlarning avvalgi ajdodlari moddiy olamda ko'p ixtirolar qilishgan edi shariat haqida biror bir narsani ixtiro qilishlikdan o'zlari saqlanishgan edilar ammo keyingilar bo'lsa dinda ixtiro qilishdilaru dunyoda ixtiro qilishlikdan boshqalardan orqada qolib ketishdilar o'zi ixtiro maydoni moddiy olam edi bizning ajdodlarimiz mana hamma sohada modda olamida ixtiro qilishdilarki va hamma sohada yuqori o'ringa chiqishlar nima uchun islomning yo'llanmasi asosida mana bu narsa shuning uchun biz iymonning halovati lazzatini tatimoqligimiz kerakki bu iymonning halovati tatilgandan keyin hech bu odamni islom yo'lidan chiqarib bo'lmaydi birodarlar xuddi mana tarixdagi ajdodlarimiz sahobalar shunday mustahkam bo'lganlarga o'xshagan anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار hadis sharif muttafaqun alayh imom buxoriy va imom muslim jomil sahihlarda keltirishganlar uch narsa borki bu uch narsa qaysi bir kishida bo'lsa iymonning halovatini tatiydi demak har bir narsaning halovat lazzati bo'lganga o'xshagan iymonning halovati bor buni halovatini tatishlik uchun uchta sifatga ega bo'lishlik kerak Alloh rasuli mo'min kishiga boshqa hamma narsadan suyimli bo'lmoqligi kerak. Alloh rasuli eng yaxshi ko'rgan bo'lim yaxshi ko'rilgan bo'lmoqligi kerak. Ota-onadan, hovli joydan, qilib turgan savdo ishlaridan va o'zining farzandlaridan, oilalaridan hamma narsadan suyimli bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo Alloh rasulidan va Alloh yo'lidagi jihoddan yaxshi ko'rilgan narsalarni bir qatorga qo'ydi. Qul in kana aba'ukum va abna'ukum va ikhwanukum va ashiratukum va amwalun iqtaraftumuha va tijaratun takhshawnaha va masakin tarbawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ayting ey muhammad alayhissalom ota onanglar ko'proq zikr abun kalimasi agarchi otaga iste'mol qilinsa ham ko'p o'rinlarda ota ona ma'nosida bo'ladi ota onanglar va farzandinglar va aka ukalar va qarindoshinglar va o'zinglar rozi bo'lib turgan maskan joyinglar inson o'zining joyida nihoyatda bir yayraydi shu rozi bo'lib ixtiyor qilib turgan maskan joyinglar va tashvish to'xtab qolishlikdan kasad bo'lib qolishlikdan qo'rqqan tijorat savdoyilar Alloh rasulidan va Alloh yo'lidagi kurashdan suyumliroq bo'lsa, Allohni buyrug'i kelguncha kutib turinglar, ya'ni o'lim kelguncha kutib turinglar. Alloh subhanahu va taolo bunday fosiqlarni to'g'ri yo'lga yo'llamaydi, deyapti. Tarozining bir pallasiga Alloh rasulini va Alloh yo'lidagi xizmat, kurashni bir pallaga qo'yibdi. inson muhabbat qiladigan insonning tabiatan g'ariza bilan yaxshi ko'radigan narsalarni tarozining ikkinchi bir pallasiga qo'yyaptida olloh rasulining muhabbati baland bo'lmasa olloh yo'lidagi jihod va muhabbatlik bo'lmasa uni alloh subhanahu va taolo posiq deb atayapti Bu narsani sahobalar davrida voqei amalda Alloh subhanahu va taolo imtihon qildi. Birinchi ba'zi xonadonlarda farzand musulmon edi. Ota musulmon emas edi. Yo'inki ota-ona musulmon emas edi, Yo'inki ona musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda farzand musulmon bo'lsa, aka-ukalar musulmon emas edi. Ba'zi xonadonlarda qarindoshlar musulmon emas edi. ba'zi xonadonlarda ayol musulmon emas edi yoki ayol musulmon bo'lsa kuyov musulmon emas edi va mana bu imtihonni alloh subhanahu va taolo qattiq imtihon qildi tijorat makka muhitida musulmon bo'lgan kishilar hammalari makkadagi kishilar bilan tijorat aloqalarini qilishardi musulmon bo'lgandan keyin ko'p foydalantirib turgan odamlar muhammadga kofir bo'lmasang sen bilan savdo aloqasini uzaman deganlar bo'ldi mana bu imtihonni qildi va alloh subhanahu va taolo makkada joylangan makkada tug'ilgan kishilarni hijrat bilan imtihon qildi ular Alloh rasulini muhabbati ularda amaliy suratda imtihondan o'tdiki ular hammalari madinaga Allohning buyrug'i bilan hijrat qilishdilar avvalda habashistonga hijrat qilishdilar Birodarlar, Madinaga hijrat qilishayotganlarda ular o'zlarini musulmon birodarlari kutib turganligini bir qisman bilishardilar. Agarki sahroda o'limni xatari bo'lsa ham. Ammo Habasistonda birorta bir musulmon ularni kutib turmasdi. Faqat Habasiston podshohi Najoshiyda bir mazlum odamga yordam berishlik va'dasi borada xolos. olloh va rasulini muhabbati shunchalik ularga afzal bo'lganidiki shu hijrat alloh subhanahu va taolo ikki turini ko'rsatdi bizlarni ham bir iymonimizni bir sinab ko'raylik o'zimizni hayotimizdagi biz juda ko'p narsalarda olloh rasulini buyrug'iga bo'ysunamiz agar bizni hozirgi aytilingan narsalarimizni birortasiga zarar yetmasa birortasiga zarar yetmagandagina tijoratlarimiz yaxshi bo'lib tursa yo'q balki biz o'zimiz odatdagi haftada bir islomni o'rganayotgan bir ozgina soat bir soat desak ham ko'p bo'ladi ozgina soatda o'rganayotgan darsimizni ham tijorat ishlarimiz yurib tursagina o'rganamiz mana bu narsa bilan biz iymonni halovatini bilolmaymiz birodarlar bu iymonni halovati bizga nasib bo'lmaydi bizga dunyoni halovati nasib bo'lib boraveradi shuning uchun biz iymonning halovatini bir tasdik dunyodagi hamma lazzatlarni esdan chiqaramiz shuning uchun sahobalar shu lazzatlarni biz bilib yurgan lazzatlarni esdan chiqarishdilar islom bu lazzatlardan foydalanmaslikka buyurgani yo'q islom bu lazzatlarni birinchi bor rahboniyatni yo'qotgan islom bo'ldi islom buyurdi ota onaniga muhabbat qilishlikka farzandlarga muhabbat qilishlikka islom buyurdi lekin bu narsa ollohi rasulining muhabbatini ustun qo'ygan holatda buyurdi shuning uchun agar ollohi rasulini muhabbati kishiga iymonning halovati nasib bo'lsa u sahobalar tatigan lazzatdan bir qismida bir bahramand bo'ladi shuning uchun sahobalar hamma moli davlatlarni Allohning yo'liga tika oldilar chunki Alloh rasulining muhabbati afzal edi abu bakr roziyallohu anhu tabuk g'azotida hamma mollarini Allohning yo'lida beroladilar umar ibn hattob yarim mollarni beroladilar usmon roziyallohu anhu uch yuzta mujohidni tuyalari hamma jihozlari bilan jihozloladilar birodarlar bu uch yuzta odamni tuya bilan jihozlash degani hozirgi vaqtda eng faxrlik sayyoralardan uch yuztasi bilan bilan jihozladi deganlari bu hali biz bu tariximizda bir odamni bitta shunday sayyora miqdori bilan bir muhtojni qondirganligini hali biz yaqin tarixda eshitganimiz yo'q birodarlar Abdurrahmon ibn Auf o'zlarining mol mulklari katta bir savdo bilan qaytib kelayotganlarda abdurahmon ibn Auf'ning bu karvonlari juda katta bir foyda bilan qaytib kelayotganlarida shunda savdogarlar shu karvondagi hamma matoyu narsani katta bir foydaga olishmoqchi bo'ldi shunda aytdilarki men buni kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar ikki barobar beramiz yo'q men kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar uch barobar beramiz dedilar kattaroq foydaga sotib qo'ydim dedilar men o'n barobardan yetti yuz barobargacha beradigan zotga bu molimni savdo qilib qo'ydim dedilar mana alloh subhanahu va taoloni yo'lida shu katta korvon bilan kelgan hamma jihozu hamma narsa bilan ollohni yo'lida deb shuni berib yubordilar Alloh rasulining muhabbati bu til bilan aytiladigan narsa emas, birodarlar. Farzandlar muhabbatini olib ko'rsak, Abu Bakr radhiyallohu anhu Badr g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan turganlarida mushriklar tarafida farzandlari iymon keltirmagan edi. Shunda yakkama-yakka muboraza qilishlikka abu bakr roziyallohu anhuning o'g'li mushriklar tarafidan chiqib kurashishga talab qildi shunda abu bakr roziyallohu anhu olloh rasulining muhabbati ustun bo'lib o'zlari chiqmoqchi bo'ldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya abu bakr dedilar maslahatingiz bilan bizni foydalantirib turing sizni bu yerda shahid bo'lishligingizdan qo'rqaman dedilar aka ukalar zikrini aytishligimizni hojati yo'q buni misoli ko'p bo'ldi birodarlar qarindosh urug'larni zikrini aytishligimizni hojati yo'q bu ham misoli ko'p bo'ldi buni misoli har bir sahobadan topishligimiz mumkin chunki sahobalarning qarindoshlari hammalari iymon keltirmagan edi avval islomda ayollar tarafini olib ko'rsangiz hanzola roziyallohu anhu turmush qilgan kunlari Allohni buyrug'i jihodga e'lon bo'lganda g'usl qilmagan holatda chiqib ketdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblarni jang to'xtagandan keyin buyurdilarki, borib Hanzala falon quduqni oldida turibdi, olib kelinglar dedilar. Borishib olsalar hamma ustlari ho'l yuvilgan holatda turibdilar. Olib kelganlarda maloikalarning yuvib qo'yganligini xabarini berdilar. oilalardan so'raganlarda Alloh tarafidan bo'lgan Allohning jarchisi jihodga e'lon qilganda g'usul qilsam ham tahir bo'ladi deb g'usul qilmagan holatda chiqib ketgan edilar deb oilalar xabar berdi. Joylar to'g'risida hamma sahobalar hijratda o'zlarining joylaridan tashlab ketdilar. mol mulklarni hammasini Alloh rasulining muhabbati bilan tashlab ketdilar. Shuning uchun ular ularga bu narsa qiyin bo'lmadi, birodarlar. Bu narsa iymonning halovatini tatigan odamga qiyin emas. Xuddi biz dunyo topishlik yo'lida har qanday xorlik bizga qiyin bo'lmayotgandek. Odamlarning dunyo topishlik yo'lidagi xorligi agar shu xorlikni o'zi bir kuzatib bilganda iymon yo'lida biror bir xorlikni Odam tortmaydi birodarlar. Iymon yo'lida har qanday xorlik azizlikdir. Chunki biz dunyoning lazzatini tatidik. Iymonning lazzatini tatmaganligimiz uchun mana shu ne'matdan mahrum bo'lib yashayapmiz birodarlar. Ikkinchisi va an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Birovni yaxshi ko'rsa Alloh uchun yaxshi ko'radi. Alloh uchun yaxshi ko'rishlik sifati insonda topilsa, un bilan uning xatosini aytish ham oson uni yaxshiligiga yordam berishligimiz ham oson va undan ajralib ketishligimiz ham oson olloh uchun yaxshi ko'rish olloh uchun yomon ko'rish nechi yil agar undan qadrdon do'st bo'lgan bo'lsak agar shariatga zid ishini ko'rgandan keyin bundan ajralib ketishligimiz oson bo'laveradi birodarlar chunki bizni muhabbatimiz olloh uchun edi Alloh uchun yaxshi ko'rishlik sifati topilsa, iymonning halovati insonga nasib bo'ladi. Uchinchisi, kufrga qaytishlikni yomon ko'radi. Alloh subhanahu va taolo kufrdan najot bergandan keyin. Xuddi o'tga uloqtirilishligini yomon ko'rgandek. O'tga uloqtirilishlikni inson qanchalik yomon ko'radi o'zi biladi. Inson bir o'tni ichiga uloqtirilishligini yomon ko'rishligi nihoyatda bundan ehtiyot bo'lishligi va buni yomon ko'rishligini bir darajasi nihoyatda yuqori darajada kufrga qaytishligini alloh subhanahu va taolo johiliyat hayotidan najot bergandan keyin yomon ko'radiki johiliyatga qaytishlik xayolida o'tsa nihoyat darajada jirkanadi xuddi bir najasdan balki undan ham battar narsadan jirkanganday jirkanadi Shuning uchun Umar ibn Xattob aytgan ekanlarki, "Yanqudul islama urvatan urvatan man lam ya'ish fil jahiliya." Islomni birma-bir qadrlay olmaydi jahiliyatda yashamagan odam degan ekanlar. Jahiliyat davrini bosib o'tgan odam najasning ichidan chiqqandek o'zini his qiladi islomning sof islom hayotiga o'tsa. Mana buni jahiliyat davrini bilmagan odam islomning birma-bir qadrlay olmaydi degan ekanlar. lekin ming afsuski ba'zida quloqqa chalinib qoladiki menga hadeb bu narsalarni gapiraverma bo'lmasam ilgarigi jinniligimga qaytib ketaman deydigan so'zlar eshitilib qoladi bu narsa iymonning halovati mutlaqo nasib bo'lmagan odamlarning so'zidir alloh subhanahu va taoloning huzurida takror aytamiz mutlaqo e'tiborimiz bo'lmaydi agar iymon sifati bo'lmasa birodarlar mana bu iymon sifati bilangina biz ollohni huzuridan mo'tabarmiz va bizning shu sifatga shu halovatni tattirmayotgan narsalar hozirgi zikr qilingan narsalardir hamma odamni tekshirib ko'ring hamma halovatimizni tatitmayotgan narsalar mana shu bizning ashaddiy dushmanlarimiz hozirgi zikr qilinib aytgan narsalar lekin takror aytaman islom bu narsalarni yomon narsa demaydi lekin shu narsalarga bog'lanib qolishlikni yomon narsa deydi bu narsalar uchun inson yaratilmagan bu hovli joylar hammasi inson uchun yaratilgandir biz inson bu uchun yaratilmaganmiz birodarlar alloh subhanahu va taolo yetti toifani o'zining soyasi bilan soyalantirishligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi muboraklarida mana bayon qildilar bu hadis sharif ba'zi o'rinlarda eshitilgan bo'lsa ham abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sabatun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh yetti toifa borki Alloh ularni soyalantiradi o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda o'zining soyasida soyalantiradi Alloh bu soyani o'ziga izofa qilyapti yuzilluhumullohu fi zillihi. Agar bir kishi jazirama issiqda tursa, unga bir soyabonni ko'tarib, bir hurmatli odam ushlab tursa, agarki u soyabon oddiy bo'lsa ham, shunda qalbida bir muhabbat, bir xursandlik bo'ladi va hijolatlikki, bu soyadan afzal soyabon deb bilmaydi. chunki uni soyalantirib turgan bir hurmatli odam bir inson u ham kim bo'lishligidan qat'iy nazar shu bir inson agar unga soyabon qilib shunday salqinlatib turgan bo'lsa jazirama issiqda turgan vaqtida nihoyatda bir shuncha hurmatli odam umrbod buni gapirib yuradi meni shunday hurmatli odam shuni hurmat qilib shunday qil deydi bu yerda olloh robbil alamin soyalantiradi o'zining soyasida oddiy soya emas soyani o'ziga izofa qilyapti olloh soyalantiradi deyapti olloh robbil alamin shunday zaif bandaning xizmatida bo'lib soyalantirib turadi o'zining soyasida biz daraxtlarning soyasi bilan qanchalik lazzatlanamiz bu soyadan boshqa soya yo'qku yana birodarlar boshqa bir nomiga bo'lsa ham bir soya yo'q inson o'zining gunohining hijolatligidan o'zidan chiqqan ter bilan qulog'ini yumshog'igacha g'arq bo'lib turgan soatda shunday hayotida bunday jaziramani ko'rmagan jaziramada va bunday soyani hayotida o'ylolmagan va buni soyalantirayotgan olloh robbil alamin butun olamni payg'ambarlarni yaratgan zot mana shu zot soyalantiradi bu yettita baxtli toifaning birinchisi adolatli imomdir imom birodarlar bir masjidni imomi emas imom islomiy istilohda ollohning hududlarini bajaruvchi voliyni imom deyiladi agar bir o'g'rilik bilan qo'lga tushsa uni qo'lini qirqishlikka qodir bo'lgan va biror bir fahsh ishlar bilan zino bilan tushsa uning islom shariatini ijro qilishlikka qodir bo'lgan kishini imom deyiladi islom islohida adolatlik ya'ni o'zi adolatlik deganning ma'nosi o'z öz o'zidan ma'lumki musulmon imom islomning ko'rsatmasiga binoangina havosiga emas islom ko'rsatmasiga binoangina amal qiladi inson adolatni o'zida qo'lida har qanday ish qilishlikka huquq bo'lgan holatda insonning adolati shunda ma'lum bo'ladi ya'ni qo'lida huquq bor o'zining nafsi havosini ishini ham qilishlikka qodir lekin o'zi qodirmas bo'lib majbur bo'lib adolat qilishligi boshqa imomning adolat qilishligi boshqa masalan bir odam o'zi zaif adolat qilmaslikka iloji ham yo'q Bu odamning adolati boshqa, imomning adolati boshqa. Ya'ni u hamma narsaga qodir, zulm qilishlikka ham qodir bo'lib turib, zulmdan o'zini tiyib adolat qilishligi bu haqiqiy Allohdan qo'rqqanligiga dalolat qiladi. Shuning uchun ham tavozu zinek mardom nekos gadogar tavozu tunat xo'yuz. Tavozu kichik ko'ngillik katta odamlardan go'zaldir. Ya'ni katta odam kichik ko'ngillik qilsa buni mutavozi kichik ko'ngil odam deymiz gaday agar kichik ko'ngillik qilsa uni o'zini fe'lida kichik ko'ngillik qilmasdan boshqa chorasi ham yo'q uni uni ishi shu kichik ko'ngillik bilan yuradi odamlarga kamtar bo'lishlik bilan yuradi uni gadayni bunday kamtar bo'lib birovlarga egilib yurishligida bu kamtar gaday ekan deyilmaydi ammo o'zi hurmatli bo'lib turib o'zini kichik sanolasa mana bu odamni kichik ko'ngil kamtar odam deyiladi shunga o'xshagan adolatni kim adolat qilmasdan boshqa ilojiz yo'q bunaqa odamni adolatli deyilmaydi shuning uchun bu hadis sharifda imamun adilun deb qayd qilinyapti rajulun adil emas mutlaq adolatli emas qo'lingizda huquq bor huquq bo'lib turgan vaqtda adolat qilolmagan kishi ollohning soyasida olloh soyalantirib turadi uni ikkinchi baxtlik toifa olloh azza va jallaning ibodati bilan ulg'aygan yigit shabbun kalimasi umumiy kelganda hadis shariflarda shabbun va shabba kelaveradi ya'ni o'g'il qizlar yigit va qizlar havasga berilgan butun nafsi havoga beriladigan soatlarda ollohning ibodatida ollohning buyrug'ini ijro qilishlik bilan o'zining hayotini mashg'ul qilgan yigit va qizlar ollohning soyasida olloh ularni soyalantirib turadi qariganda ollohni ibodatiga xohlasa ham xohlamasa ham burilib qoladi qabr ko'ziga ko'rinib qoladi birodarlar hech bo'lmasam qabr ko'rinmasa mahalladagi xudoyilar ko'zga ko'rinib qolib namoz o'qib qoladi ana bu narsalar mahallada hijolatlik qo'lga o'tib shu hijomasachi ibodat qila boshlaydi ammo yigitlik va qizlik davrlarida alloh subhanahu va taolodan haqiqiy qo'rqqan odamlargina suvagi ollohni ibodati bilan shirkdan ehtiyot qilishlik bilan fi ibodatillah kalimasidan biz tushunaylikki Allohning ibodati inson bilan jinni Alloh subhanahu va taolo faqat o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratgan edi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun mana shu maqsad yo'lida yigitlik davrida o'zining hayot yo'nalishini to'g'rilab olgan. Unday safsatalarga, har xil zalolatlarga berilmagan. Allohning yakka ibodati o'zining ibodati bilan suvaga qatgan yigit va qizlar Allohning soyasida bo'ladi. ورجل قلبه معلق بالمساجد qalbi masjidga bog'langan kishi masjid tavhid va Allohning yakka ibodatini ta'lim beradigan joy bo'lganligi uchun birodarlar qalbini masjidga bog'lagan kishi jamoat namoziga e'tibor berib butun qalbini bog'lagan kishi Allohning soyasida Alloh soyalantiradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlari Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar ibn al-Xattobdek kishilarni va hamda Abu Ubaydadek qo'mondonlarni va Abu Dardoga o'xshagan hakim kishilarni abdulloh ibn abbosdek qur'on mufassirlarini hamma zotlarni tarbiyalagan shu oddiy kichkina masjidlari edi shu masjidda tarbiya topishgan edilar demak islomda masjid juda katta o'rinni tutadi bu o'rinni musulmonlar tushunmasa ham musulmonlarning dushmanlari yaxshi tushunishgan tarixda ular masjidlardagi butun masjidlardagi haqiqiy ta'limni yo'qotishgan shu sababli islomni bilmagan avlod vujudga kelganda va masjiddan beziydigan avlod vujudga kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hech joylari yo'q edi u kishining bir kichkina oddiy masjidlari bor edi shu masjidda tarbiyalanadilar sahobalar ba'zi uzoqlarda bo'lgan sahobalar madinaga hijrat qilingandan keyin o'zlarining ixtiyorlari yo'q edi qayerda joylanishligida Shuning uchun Madinaning chetlariga ham joylanib qolishdilar. Umar ibn Xattob ham shunday sahobalardan bo'ldilar. Ansoriy bir birodarlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida o'zlarining yangi hijrat qilib kelganliklari sababli ba'zi bir dunyoviy kasblari sababli bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldidagi masjiddagi darsni navbatlashib o'rganib turardilar. Umar ibn Khattab mana Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, bir kun Umar ibn Khattab radhiyallohu anhu borardilar, ikkinchi kunida ansoriylardan bo'lgan birodarlari borib, shu kundagi olgan darslarni bir-birlariga o'rgatib turardilar. Shu darajada ehtimom qilishgan edilar. Demak, qalbi masjidga bog'lanib turgan degan kishi bu bu kishi haqiqiy Allohni soyasida Alloh soyalantiradigan kishilardandir. Endi masjidlarning buzilib qolishligi masjidlardagi haqiqatning yo'qolishligi u masjidning aybi emas birodarlar masjiddagi kishilarning aybidir shuning uchun biz agar masjiddagi ayblarni bilsak masjidni isloh qilmoqligimiz kerak isloh degani u yerni tuzatib devorlarni tuzatish degan ma'nodagini tushunilmasin isloh degani bu yerdagi shariatga muvofiq Alloh rasulini so'zigina gapirilishi kerak bu yerda o'zining g'arazlari birovdan bo'lgan o'chni olishlik maydoni emas bu narsa shuning uchun qalbi masjidga bog'langan odam ollohning soyasida olloh soyalantiradigan baxtli kishilarning uchinchisidir to'rtinchisi olloh yo'lida muhabbatlashgan ikki kishi shu asosda birlash jamlanishgan shu asos bilan tarqalishgan shu muhabbat asosida uchrashgan shu muhabbat asosida tarqalishgan mana bu ikkita kishi ham baxtli yetti toifaning to'rtinchisidir bu narsa hammaga ham muyassar bo'lmaydi birodarlar hamma olloh uchun yaxshi ko'raman deb harakat qiladiyu lekin hammaga muyassar bo'ladigan ne'mat emas abu hurayra roziyallohu anhuga bir kishi olloh uchun sizni yaxshi ko'raman dedilar taqul dedilar nima deyayotganingni bir tekshirib o'ylab ko'r dedilar olloh uchun sizni yaxshi ko'raman dedilar bo'lmasam shu soatdan boshlab o'zingni mulkingga mendan ko'ra haqli emassan dedilar shunda u kishi aytdilarki bo'lmasam men hali bunga tayyor emas ekanman dedilar beshinchi toifa ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ayol kishi husnlik va mansablik bo'lgan ayol uni buzuq ishga taklif qildi. Odatda bu buzuq ish ayolning hayosi baland edi. Ayol kishi bo'lib turib buzuq ishga er kishini taklif qildi. Shunda er kishi Allohdan qo'rqaman dedi. Boshqa sababi yo'q edi bu gunohdan qaytishligini, faqat Allohdan qo'rqishligini. Biror bir jinoyatchi bo'lib qolishlikdan qo'rqishmas edi. Biror bir qonundan qo'rqqanmas edi. Faqat Allohdan qo'rqaman dedi. Bu gunoh ishni qilishlikdan Allohdan qo'rqaman dedi. Mana bu kishi ham Allohning huzurida turishlikdan qo'rqib, فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Rabbining huzurida turishlikdan qo'rqib, nafsini tiygan bo'lsa, uning jannat haqiqiy qarorgohidir deydi Alloh subhanahu va taolo. Allohning bandalari mana shu sifatda bo'lgan tarixdagi bandalari ko'pdir birodarlar. Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo pokligini isbotlab yusufni buzuq ishga taklif qildi yusuf uyida turgan ayol deyapti ya'ni bir kishi ayol kishining uyida bo'lsa u o'zining uyini sharoitini yaxshi tushunadi qur'oni karim daqiq ibora bilan ifodalayapti u ayol kishi uyining sharoitini yaxshi biladi Ayol kishining o'zini uyida bo'lib turib, u musofir bo'lib turib, uni ayol kishi taklif qilgan vaqtda bundan to'xtashlik eng pokizalikni belgisidir. Allohdan qo'rqishlikni belgisidir. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقال وقالت حيت لك darvozalarni eshiklarni bekitib abvab kalimasi kelyapti bitta darvozani emas bir necha darvozalarni bekitdiki shunday buzuq ishga shunday sharoitni yaratdi hech kim bilmaydigan qildi va talab qildi ayol kishi mana shu soatda qola maazalloh innahu robbi ahsana masvay innahu la yuflihul zolimun Alloh saqlasin dedilar alloh subhanahu va taolo yusuf alayhissalomni solihlar jumlasidan deb maqtayapti mana bunday nihoyatda buzuq ishga sharoit bo'lgan vaqtda ollohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishilarni alloh subhanahu va taolo o'zi o'zining soyasida soyalantiradi ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه oltinchi toifa bir kishi bir sadaqot berdida uni maxfiy qildi hattoki chap qo'li o'ng qo'li berganini bilmadi maxfiy sadaqat qilishlik ham Alloh subhanahu va taolo o'zi baxtli qilgan kishilarga nasib bo'ladi. Har bir kishi shu yerda o'tirganlar bir o'ziga savol qilib ko'rsin. Biror bir sadaqatni maxfiy qilganmanmi desin. Mabodo maxfiy qilgan bo'lsa, hozirgacha maxfiy saqlaganmanmi desin. Hozirgacha maxfiy saqlab kelgan bo'lsa, buni bu yoqda maxfiy saqlonlarmikin? Mana bu ham dahshatdir, birodarlar. Bu mabodo biz maxfiy saqlagan bo'lsak birorta qattiq gunohlarimizni maxfiy saqlaymiz o'zimizning sha'nimizga dog' bo'ladigan narsalarni maxfiy saqlaymiz mana bu sadaqani maxfiy qilishlik sadaqot kalimasida yana bir nuqta bor birodarlar sadaqot odatda miskinga beriladigan narsa infoq kalimasini hamma yoqqa iste'mol qilinaveradi lekin sadaqot kalimasini faqat miskinga iste'mol qilinadi ya'ni hech kim tanimaydigan ko'rimsiz birov maqtamaydigan joy dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinarun anfaqtahu fi raqaba dinarun tasaddaqta bihi ala miskin dinarun anfaqta bihi ala ahli. mana to'rtta infoqni insonning mo'minni moli davlatini zikri kelganda birinchi dinarun anfaqtahu fi sabilillah Alloh yo'lida sarf qilgan puling. Mo'min odamda shunday puli bo'lishi mumkin. Ya'ni shunda infoq kelyapti. Dinarul anfaqtahu fi raqaba. Qulni ozod qilishlikda sarf qilgan puling. Mo'min odamda puli shunday puli bo'lishi mumkin. Uchinchisida dinarun tasaddaqta bihi ala miskin deyapti. Miskin kalimasiga kelganda sadaqa kalimasi bilan ifodalanyapti. Va yana davomida dinarun anfaqtahu ala ahlihi o'zingni oilangga sarf qilgan infoq pul deyilyapti demak bu yerda ham sadaqa bergan kishi degani bu sadaqa odatda miskinga beriladi bechora hol odamga beriladi mana bu narsani avvalo berish qiyin chunki shuhratli joyga hamma beradi birodarlar va buni maxfiy holatda saqlab ketishlik juda ham qiyindir bu sahoba ikromlarga nasib bo'lgan ne'matlardandir Mana darslarimizda ko'p aytganmiz, hozirgi shu yerda keltirish ham o'rinli. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalik vaqtlarida bir tul ayolni xizmatlarini qilib turar ekanlar. Ya'ni uylarini supurib, shu kishini butun ovqatlarini qilib berib kelar ekanlar. Umar ibn Hattob ham shunday narsalarni istab yurar ekanlar. Bir tul ayolni borligini bilib, shu yerda doim xizmatlarni qilaman deb kelsalar, hamma narsa tayyor holatda. Bu kampir a'mo kampir ekan. Shu doim uylar tozalangan va ovqatlari tayyor holatda Umar ibn Hattob kelar ekanlar. Shu narsani kim qilar ekan deb kuzatsalar, bu kishi Abu Bakr radhiyallohu anhu yer kurrasining musulmonlarning xalifasi ekanlar. Shunda ko'rib aytlar sizni avval bu ayoldan so'rasalar bir odam kelib xizmatimni qiladi nomini so'rasam aytmaydi lekin men uni ko'zim amo bo'lganligi uchun bilmayman kimligini degandi bu ayol shunda anta ya xalifata rasulillah sizmidingiz ey rasulullohni xalifalari qaysi abu bakr bilan qaysi bir yaxshilikda musobaqa o'ynasam doim mendan ilgari yurdi deb shunday degan ekanlar mana bu narsalar maxfiy qilingan sadaqotlar birodarlar Alloh biladi ularning yana maxfiy qilib ketgan sadaqotlari qanday bo'lgan. Wa rajulun zakaralloha xoliyan fasabat aynahu. Allohni xoli holatda zikr qilgan kishi ham ko'zidan yosh oqqan. Fasabat aynahu kalimasi aynahu deb tavbatga isnodini berilyaptiki, ko'zi oqib ketadigan darajada ko'p Allohning rahmatini umid qilib, azobidan qo'rqib yig'lagan. mana bu odam ham Allohning soyasida Alloh soyalantiradigan kishilar jumlasidandir. Bu sifatlarni tekshirib ko'rar ekanmiz. Birinchi qismi peshvolarga taalluqli. Ikkinchi qismi yigit qizlarga taalluqli. Uchinchi qismi omma kishilarga, masjidga qalbi bog'langan. To'rtinchi qismi ijtimoiy holatki Alloh yo'lida do'stlashganlarga. 5-qismi fahsh gunohlardan o'zini tiyollagan, oliy suratda tiyollaganlar. Bu jamiyatda pok bo'lib yashagan insonlar. 5-6 qismi 6 qismi bu maxfiy sadaqotlar berilgan. 7 qismi o'zining bilan Allohning o'rtasini tuzat olgan odamlar. Agar tekshirar ekanmiz, shu sifatni vujudga keltirishlikka harakat boshlanishligi bilan jamiyatdagi juda ko'p hay'atlar bekor bo'lib qoladi birodarlar. Hozirgi vaqtda juda bir hay'atlar juda ko'paygan. Ya'ni zulmga qarshi agarki so'z bilan bo'lsa ham, isman bo'lsa ham zulmga qarshi butun hozirgi shu aytilingan masalalar islomda sahobalar va tobiinlar tarafidan ro'yobga chiqarilishlikka harakat qilinganligi sababli jamiyatda alohida muassasalarni tashkil qilishlikka hojat bo'lmadi kasalxonalarni tashkil qilinishlikka hojat bo'lmadi bu kambag'al yetimparvarlik deb atalgan joylarni qurishlikka hojat bo'lmadi qariyalar uyini tashkil qilishlikka hojat bo'lmadi chunki maxfiy sadaqotlar bilan hamma ish bajariladi bu narsalar agarki bir qisman qolgan bo'lsa ham o'zining komil suratda bo'lmasa ham bir qisman musulmonlar o'rtasidagina shu narsalar saqlanib qoldi alloh subhanahu va taolo bizlarni ham shu yettita toifani bittasidan bo'lishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Shu yerda men ko'p yoshlar bo'lganligi uchun shu Allohni ibodati bilan ulg'aygan yigit va qizlar degan o'rnida bir to'xtalmoqchiman qisqa. Yigitlik shunday davrki, bu davrda yoshlik umuman o'g'il bola qiz bolaga nisbatan yoshlik shunday davrki, tarixdagi hamma katta ishlarni qilib ketgan odamlarni tarixini tekshirsangiz, ular biz bilan sizdan boshqacha odam bo'lgan emas, birodarlar. Faqat yigitlik davrida, yoshlik davrida Allohning ibodati bilan ulg'aygan kishilar bo'lgan xolos. Shu vaqtda o'zlarining hayot yo'nalishlarini to'g'ri topib olishgan. Shu sababli ular dunyoda shunchalik katta ishlarni qila olganlar. Inshaalloh ular oxiratda Allohning soyasi bilan soyalantiriladigan kishilar jumlasidan bo'lishadi. Shuning uchun bu yoshlik birodarlar, ukalar qaytib kelmaydi. Alloh nimaga buyurgan bo'lsa shuni qilaman deb, shu Allohni ibodati bilan ulg'aymoqlik kerak. Shu shu vaqtdagina ibodat bilan ulg'aygan odamlar ular sof insonlar bo'laoladi dunyoda. Shuning uchun bu davrni qo'ldan berib qo'ymaslik kerak birodarlar. Takror aytaman, hech qanday bir boshqacha odamlar bo'lgan emas, tarixdagi odamlar. faqat shu davrini hayot yo'nalishini to'g'rilab olgan odamlar bo'lishganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalaridan ba'zilarini ma'lum qilamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xursand qiladigan biror ish hosil bo'lsa alhamdulillahi deb qo'yar ekanlar ya'ni Allohning ne'mati bilangina hamma solih ishlar kamol topadi deb qo'yar ekanlar. Xursand bo'ladigan ish bo'lganda. Biror bir yoqimsiz bir narsa bo'lsa, alhamdulillahi ala kulli hal deb qo'yar ekanlar. Allohga hamd bo'lsin hamma holatga deb qo'yar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bir xursand bo'ladigan bir ish bo'lib qolsa ba'zi vaqtlarda xorra sajidan shukron taala darrov yiqilib sajda qilib Allohga shukr qilar ekanlar. Biror bir xalqdan qo'rqib, tashvish ziyoda bo'lib ketsa, Allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'uzu min shururihim der ekanlar. Ey Alloh, seni ularning ro'barolariga qo'yamiz va ularning yomonliklardan panoh istaymiz der ekanlar. Alloh insonning oldiga o'tib, agar dushmanga ro'baro' bo'lsa dushmanni holiga boy bo'ladi birodarlar doim ish og'irlashganda allohumma inna naj'aluka fi nuhurihim va na'uzu bika min shururihim der biror bir ish g'amga solib qo'ysa ya hayyu ya qayyum ya hayy ya qayyum bi rahmatika astag'is der ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ba'zi bir o'rinlarda dushmanlarga kulgi bo'lib qolishlikdan panoh istasa bo'ladimi degan savolga mana javobki baloning mashaqqatidan panoh istar ekanlar baxtsizlikni yetib qolishligidan panoh istar ekanlar va qazoning yomon holatlaridan panoh istar ekanlar va dushmanlarning dushmanlarga kulgi bo'ladigan holatdan ham panoh istar ekanlar. Ma'sul duolarida mana bu narsalarni zikr qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'proq Allohumma atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabanlarni ko'p duo qilar ekanlar. Bir suhbatni tamomlagan vaqtlarda سبحانك اللهم ربي وبحمدك la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk va atubu ilayk deb shu so'zni aytar ekanlar ya'ni subhanakallohumma robbi va bihamdik la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk kalimasini kim aytsa majlisda shu majlisdagi xatolarga kafforat bo'ladi deb qo'yar ekanlar ba'zi rivoyatlarda boshqacharoq subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta va astag'firuka va atubu ilayk Namoz o'qigan vaqtda ko'proq sajdagohga qarab turiladi, birodarlar. Ba'zi savollar bo'ldi. Nega Qur'oni Karimni betob odamga o'qib shunday o'qsa bo'ladimi dedilar. Qur'oni Karim aslida bizning hayotimizni manhaji birodarlar, Qur'onni o'qib va bunga biz o'rganib, tadabbur qilib va amal qilishligimiz uchun tushgan. rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan o'zlari surai alaq bilan suratu nosni kasal bo'lib toblari qochgan vaqtda o'qib o'zlarini qo'llarini qodir bo'lgan o'rinlariga shuni o'qib surtirdilar shuni qilsak sunnatga muvofiq bo'ladi Shunda bir kishi so'rabdilarki doim tahorat bilan yurardim bir birodarimiz har tahorat qilganingda ikki rakat namoz o'qishga haqqi bor dedi Ya'ni bu narsa shuki, la yuzabiru alal wudu'i illa mu'min. Doim tahorat bilan mu'min kishilargina yuradi deganlar. Shuning uchun tahorat bilan yurishlik yaxshi. Ikki rakat namoz o'qishlik haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga bu sizni jannatga mendan ilgari olib kirgan narsa nima deb u kishiga aytdilarki, jannatda oyoq tovushingizni eshitdim merosda deganlarda aytdilarki men odatim doim tahorat qilsam ikki rakat namoz o'qiyman shu dedilar shu bo'lsa kerak deb qo'ydilar shuning uchun ikki rakat namoz o'qishlik yaxshi lekin albatta o'qish kerak degan so'z emas bu ho'p masalan bu turmush qilgan vaqtda farzand ko'rgan vaqtdagi bu qirq kun degan so'z bu qirq kun bunaqa gap yo'q birodarlar hozir biz aytib o'tyapmiz darsimizda uylangan kuni jihodga chiqib ketganlar birodarlar agar biz hozirgi aytilayotgan shu narsalarga farzlarga ham shunaqa e'tibor berganimizda Allohni avliyolardan deb ketgan bo'lardik. Qanday holatda taloq qilgan kishi gunohkor bo'ladi deb so'radilar. Abghadul halali ila Allohi at-taloq. Allohga eng yomon ko'rilgan halol narsa taloqdir. Taloq halol. ishda o'zi kelishmovchilik bo'lavergandan keyin u ayolda ham mazluma bo'lib yurishligi er kishini ham mazlum bo'lib yurishligida hayotdan manfaat yo'q shuning uchun taloqni alloh taolo mashru qildi u ham mazlum mazluma bo'lib yurishmasin lekin taloqni o'z xohisha qilishlik shariatga xilof suratda taloq qilsa gunohkor bo'ladi sunniy taloq ya'ni gunohkor bo'lmaydigan taloq nima pokiza bo'lgan ya'ni uzrli holatdan tozalangandan keyin ayol kishi shunda qo'shilmagan holatda taloq qiladi agar taloq qilmoqchi bo'lsa uzrli holatda bo'lsa kutib turadi to pokiza bo'lishligini kutib turadi bunda shariatning bir nuqtasi shuki inson uch kun to'rt kun va hokazo Alloh iroda qilguncha qancha kun tursa o'zining g'azabidan tushib noto'g'ri xato qilyaptimi, to'g'rimi buni tekshirib oladi. Men bu yerda ochiq gapiraman. Endi qotifa bo'lgandan keyin bun bilan ajralishlikdan ilgari mabodo qo'shilmoqchi bo'lsa, qo'shilishligi bilan taloq qilishligi mumkin bo'lmay qoladi. U yana kutishlik kerak bo'ladi. Yana kutadida uzrli holat bo'ladi. Uzrli holat bo'lgandan keyin yana uzrli holatdan tozalanishligini kutib turadi. toza bo'lgandan keyin qo'shilmagan holatda taloq qilsa shariatga muvofiq bo'ladi bu taloqni agar shu narsani shariatga muvofiq taloq qilinadigan bo'lsa hammaning qalbi o'zi sezib turibdi birodarlar taloq juda qiyin bo'lib qoladi agar kimda kim uzrli holatida taloq qilsa gunohkor bo'ladi agar uzrli holatdan tozalanib undan keyin qo'shilgan tuhrda taloq qilsa ham bunda ham gunohkor bo'ladi birodarlar bir ayolni masalan kuyovi o'lsa deydi, idda saqlash kerak, 4 oy 10 kun, hammamizga ma'lum. Shu idda muddatida dars olgani chiqsa, dars bergan chiqsa bo'ladimi, yo'qmi? Ilm o'qinglar degan ham Alloh subhanahu va taolo. Idda vaqtida bir yoqqa chiqmanglar degan ham Alloh subhanahu va taolo. Demak, biz Allohning buyrug'ini qilmoqligimiz kerak. Shu vaqtda dars bermasdan, dars olmasdan uyda o'tirishligimiz, dars oladigan bo'lsa, kelib olib ketishligi afzaldir. Tushunarlimi? Masalan, bir odam aytmaydiki, mahram bilan safar qilsin deganda, axir uning joyga ketyapti, 3 kunlik masofaga dars bergani ketyapti, bunga bo'lsa kerak mahramsiz deyilmaydi. Mahramsiz dars bergani, Qur'onda ta'limini bergani chiqsa, gunohkor bo'ladi. Hajga boradigan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Biz Allohning buyrug'ini qilishlikka ma'murmiz. Xo'p, g'usulda qilingan tahorat namozga yaraydimi degan savol o'tdi. Bu hadislarni zohiri shuki, avvalda tahorat qilib keyin g'usl qilinadi. Shunda mustahid ulamolarning o'rtasida ixtilof borki, inson o'zining zakarini ushlasa, ya'ni tahorati ketadi deyshkanlar. Ba'zilar bo'lsa tahorat ketmaydi deyshkanlar. Shuning uchun g'usl tahorat qilib, g'usl qilingandan keyin hamma a'zosiga suv yetsa, shu holat takrorlanadi. Takrorlanganligi uchun ehtiyot boshqa tahorat qilib olishligi kerak. Avvalgi tahorat qilishligi g'uslning sunnati. Keyingi tahorat qilishligi beishtiboh bo'ladi. Agar unda tahorat ketmaydi degan fikrga qaraganda, unda tahorati avvalgi tahorati kifoya qilaveradi. Biz ijtihodiy masalalarning o'rtasida bir tarafga o'tmay gapiramiz. Bizning masjidimizning qoidasi birodarlar. Xohlagan bu hujjatlarni eshitgandan keyin, xohlagan ijtihodni dalilga qarab turib amal qilaversinlar. Birodarlar, bir odamni noto'g'ri yo'llar bilan pul topsa, ehson qilsa, ya'ni odamlarni chaqirib mehmon qilsa, bismillah aytib yursa degan gaplar bor. Bu haqda biz chuqur ketmasligimiz kerak. Biz bilamizki, bir odam naq qiluvchi ichimlikni sotib pul topsa harom deymiz. Bir odam to'ng'iz turishlik qilib pul topsa harom deymiz. Bir odam o'g'rilik qilib pul topayotgan bo'lsa harom deymiz. sarih bo'lgan nimalarni ko'rsak harom bo'ladi. Lekin biz uni ko'rmagan narsamizni sen harom topyapsan deyishlikka haqqimiz yo'qdir, birodar. Shuning uchun bunaqa narsalarni chuqur tekshirishlik bizga to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir mushriknikiga kirdilar. Kirib ziyofat kirdilar kirdilarda iymon aytsang ovqatini yeyman dedilar. U iymon aytdi. Iymon aytishligini ovqatlarini yedilar. Shundan keyin bu xabar mushrik Abu Jahlga yetib keldi. Abu Jahl aytdiki, "Sen Muhammadni chaqirib, iymon keltirishsan uyingda" dedi. Dedi, "Bir ulug' odam eshigimga keluvdi. Shu odam meni ovqatimga taklif qilsang, kelib ovqatingni faqat iymon kalimasini la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga qoyil bo'lsang ovqatingni yeyman" dedi. Shuning uchun men bu odamni dedimda, uyimdan shunday holatda chiqmasin deb iymon keltirdim dedi. Ya'ni haqiqiy iymon keltirdim demadi. shu ovqatimni yeyishlik uchun iymon keltirdim dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning zohiri la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degandan keyin mu'min bo'ldi va shuni ovqatini yedilar. Ya'ni u mushrik edi. Shu kalima bilan o'tdi. Endi bu kalimani aytgan odam shirk amalni qilsa mushrik bo'ladi birodarlar. Undan keyin qilsa. Hozir shu kalimani aytgan odam mu'min bo'ladi, mushriklik bosqichidan o'tadi. Shunda Abu Jahl aytdiki, agar shu Muhammadni ko'rib, yuziga tupurib, yuziga tepmasang, men sen bilan gaplashmayman dedi. Bu Uqbat ibn Muayt la'anahulloh shu ishni qildi. Biz mana shu narsadan ham o'zimizga biz chuqur ketmaylik ba'zi narsalarga. To'g'ri. Biz shariatda harom bo'lgan narsa bilan shug'ullangan odamni moli davlatini harom deyishlikda shak shubha demaymiz. Shak shubha qilmaymiz buni. Agar bir kishi yo'lda ketayotgan bo'lsa, uni yo'l to'sarlar ekan, to'sib urishsa, ana shu yo'l to'sarlar bilan urushsa bo'laveradimi, islom ruxsat beradimi debdilar. Ya'ni bir odam biz islomni hukmini aytamiz. Bir odamni bir odam urdi. Kechirsa, Alloh taolo kechirishligiz afzal deydi. Lekin islom uning haqqini to'sib olmaydi. Agar bir odamni molingni ber desa, molini himoya qilib, kurashsa, shu yerda o'lsa shahid bo'ladi. Obro'si to'kilayotganda, obro'sini himoya qilib, jang qilsa, shu yerda o'lsa shahid bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun ozgina molini himoya qilib o'lsa shahid bo'ladi? Nima uchun obro'sini himoya qilib o'lsa shahid bo'ladi? Buning sababi shuki, ikkinchi marta birovni yo'lini to'sadiganlar shun bilan, nohaqlik darvozasi bekiladi bilan. va obro'ni birovni obro'siga tuhmatlar yetkazishlikni o'ylab gapiradigan bo'lib qoladi odamlar. Shuning uchun man qutila duna malihi fa huwa shahidun va man qutila duna ilmihi fa huwa shahidun deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dunyodagi nohaqlik doim shunaqa bo'lib o'rnagan birodarlar. Bu yerda oxirgi mustahid kim deb so'rabdilar birodarlar. bu oxirgi mushtahid kim deganligini buna deb cheklash Allohning rahmati shundan keyin bekildi degandan boshqa gap emas birodarlar. Mushtahid kitob sunnat asosida ijtihod qilib fikrini bayon qilgan kishilardir. Allohning rahmati qiyomatgacha bor. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ergashlikda menga meniga va sahobalarimga va ularga ergashganlarga va ularga ergashganlarga ergashinglar deganlar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadisni ya'ni hadisni voqeini aytib bersangiz sharhini emas debdilar mo'minlarning iymoni komil bo'lgani xulqlari go'zal bo'lganlaridir dedilar xulqi qur'on buyurgan narsani qilib qaytargan narsadan qaytib hadislar buyurgan narsani qilib qaytargan narsadan qaytgan odamni xulqi nihoyatda chiroyli odam hisoblanadi mana shu odamni iymoni komil bo'ladi Tushunarlimi buni? Ya'ni xulqi go'zal degani harom joylarda ham o'tirib duo qilib turgan, doim harom narsalarni ko'rsang kulib turgan bunaqa odam emas. Bunaqa munofiq odamni xulqi go'zal odam deyilmaydi, birodarlar. Xulqi go'zal odam yumshash kerak joyda ipakdan ham yumshagan, qattiq bo'lishi joyda po'latdan ham qattiq bo'lgan. Mana shu odamni aytiladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'illari mushrik tarafida turib yakkama-yakka olishaman deb chiqqan vaqtida men chiqaman deganlarda xulqlari go'zal bo'lgan. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Mushriklar bilan jihad qilgan sahobalarning xulqi go'zal bo'lgan. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Va o'zlarini shaxslariga aytayotgan narsadan voz kechib afv qilgan sahobalarning xulqi go'zal bo'lgan. Shunda tushunaylik Sharh ham bo'lib ketib qolishga sal qolyapti. Boshqa xatlar hammasi bir duo qiling deb maqsadlar, ba'zilar bir akamizga farzand bersin dedilar ba'zilar bir tobi yo'q ekan alloh subhanahu va taolo mana farzandli ularga alloh taolo solih soliha farzandlar bersin alloh subhanahu va taolo mana dardlari borlarga shifo bersin alloh subhanahu va taolo talab ilmlarga amal qiladigan ilm bersin hammalarimizni alloh taolo o'tgan ajdodlarimizni rahmat qilsin alloh subhanahu va taolo ularning qabrlarini jannat bog'chalaridan bog'chaga aylantirsin o'zimizni gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin va farzandlarimizni solih solihalardan qilib, oilamiz bilan islomga xizmat qiladiganlardan qilsin. Alloh taolo islomga xizmat qilayotganlarga Alloh o'zi yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo mustazafin jahonga o'zi najot bersin. Sallallohu taala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh taolo shu darsimizni davom ettirsin.